Op bladzijde 11 beginnen de gebeden die we doorgaans eh, in de synagoge doen. Bladzijde 11 bovenaan begint met het Matovu. De eerste regel komt uit de eh, Numeri en is het, een, is het eh, een uitroep van Biliam zelf, die het volk Israël aanschouwt in, in, zijn, in haar kracht. Daarna wordt de psalm aangevuld, of wordt de, het gebed aangevuld met zinnen uit psalmen, om uiteindelijk ehm, dankbaarheid en ook Gods zegen te vragen over onze, onze gebeden en eh, onze uitingen. Ma tohu ho alecha Yaakov mishkenotecha Yisrael ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתך אלך קודשך ברירתך. אדוני אהבתי מאום ביתך, ומקום משכן כבודך. ואני אשתחווה ואכרעה אברכה לפני אדוני אוציא. ואני תפילתי תפילתי לך, אדוני, את רצון אלוהים, ברוב חסדך. ענני, ענני, באמת ישייך.